الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد وأنسى بعدكم حمد الله na kumswalia Mtume sallallahu alayhi wa alihi sallam ah, Na washukuru ndugu zetu na salaf wa markazi hii Assalam wakiongozwa na daia ndugu yetu Sheikh Abu Rahma na ikhwa wengine anaoshirikiana nao, naona ikhwa na Sheikh Abdul Hafidh na wengineo, wazee wetu pia. Jambo la da'wa sio jambo jepesi, ni jambo gumu mara nyingi, lakini kwa jepesi kwa yule ambaye Allah amemfanyia wepesi. na uwepo wa dawa salafia na kituo katika mji huu, bila shaka sisi kwetu ni faraja kubwa, jambo tulilolitamani miaka mingi, tukilijadili na baadhi ya ndugu zetu, ima kwa hapa, hata tukiwa mbali, kuna baadhi ya watu tukijadili kabla, likiwa linatushughulisha sana akili zetu. Kwa sasa hivi uwepo wa kituo hiki, ngome hii madhubuti hata akiona mtu kwamba si jengo la ghorofa au imara kiasi gani kwa ujenzi wa kawaida, lakini ni ngome madhubuti katika ngome za Ahli Sunna wal Jamaa ndani ya mji huu na ndani ya mkoa huu. Na wao aada wa dawa hawaoni kama ni dogo na Da'wa salafia ikisimamiwa kwa misingi ya sawa, haijalishi ukubwa wala upana wa jengo. yala maneno ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam aliyosema kwamba innal madinata qaryatun ta'kulu alqura, Sheikh Rabi' hafidhahu Allah ta'ala anasema, wakati huo Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema maneno hayo ule msikiti wake ulikuwa ulingana na msikiti wa Madina wa leo zaidi ya mara hamsini. Yaani wa leo zidisha ule mara hamsini, ulikuwa huwezi kufikia Madina ya leo. Lakini akasema huo msikiti huo na watu wanaozalishwa ndani ya msikiti huo, kwa idhini ya Allah, athari yao inaweza kumeza miji na vijiji na dunia, wahakadha Uislamu ulienea kutoka katika hiyo ngome iliyokuwa imejengwa kwa udhaifu ukilinganisha na majengo ya leo au jengo la leo lilivyo, yale material yaliyotumika kujenga na yale tofauti, idadi ya watu waliokuwemo hawa na wale tofauti, ukubwa huu na ule tofauti, lakini Qala alayhi salatu wassalam, innal madinata qaryatun taakulu lqura. Kwa hiyo tunaamini ya kwamba ngome hii kwa idhini ya Allah athari yake ni kubwa na inaonekana masha Allah. Lingine ndugu zangu, napenda nigusie mimi kwenye mchango wangu katika hii nadwa juu ya nukta moja, nayo ni nukta ambayo mara nyingi tumeikariri hasa katika ziara zetu hizi za sasa, nayo ni asidqu maa Allah wa fi da'wati ila Allah azza wa jal, ukweli katika da'wa, ukweli katika dini ya Allah, ukweli pamoja na Allah. Baadhi ya ahlul ilmi kuonyesha uzito na ukubwa wa jambo hili walipoandika baadhi ya vitabu na baadhi ya rasail katika shuruti za Uislamu katika shuruti za la ilaha illa Allah alilmu alyaqin alqabul الانقياد الصدق الإخلاص العلم واليقين والقبول والانقياد صدق والإخلاص والمحبة miongoni mwa sharti za Uislamu wa Muislamu ni ukweli. Akikosa ukweli Muislamu kwa maksudi, anakuwa ametia mapungufu makubwa katika dini yake, na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika hadithi alipoulizwa baadhi ya madhambi, hali lmumin yasriq, je, mumin anaweza kuiba, anaweza kuzini, anaweza kufanya kadha katika hayo yote? Mtume sallallahu alaihi wasallam naam, lakini aliposema anaweza kuongopa hivi hivi, akasema la, kuonyesha uzito na ukubwa jambo la uongo pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala, au mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala anautazama ukweli kuanzia ndani ya nyoyo zetu mpaka nje, na yeyote atakayekuwa mkweli pamoja na Allah, Allah atathibitisha ule ukweli ndani ya moyo wake mpaka dhahiri yake mpaka nje yake. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم Allah hatazami sura zenu wala viwiliwili vyenu. Allah hatazami hayo yote, anatazama nyoyo zenu kwanza na matendo yenu. Katika nyoyo Allah anatazama ule ukweli uliomo. Yaqulu Allahu azza wa jalla laqad sadaqa Allahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq. Katika aya nyingine Allah anasema laqad radiya Allahu 'anil mu'minin idh yubayi'unaka tahta ash-shajara fa'alima ma fi qulubihim فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا الله aliwaridhia waumini pindi walipokupa bai'a chini ya mti bai'atu ridwan katika sulhu al-hudaybiyah maarufu Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alipoelekeza wale wampe bai'a wamfuate pamoja na kuwa jambo lilikuwa haliingii katika akili zao kwa mwanzo ibtidaan lakini wakaridhia kufanya hivyo lillahi azza wa jal Allah akayatazama anasema fa'alima ma fi qulubihim Allah akayajua yaliyo ndani ya nyoyo zao Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala anasema fa'alima ma fi qulubihim min al-iman wasidq walwafa, akayajua yaliyo ndani ya nyoyo zao, ikiwemo imani na ukweli na kutekeleza yale maagano waliokuwa wamekubaliana. Almuhimu, Allah subhanahu wa ta'ala, baada ya kujua ukweli ndani ya nyoyo zao kwamba hawa ni wakweli, aliwalipa nini? alfatu wathabahum fathan qariba, kwa wepesi, kwa gharama nafuu, wakapata ushindi. Ndugu zangu waja wa Allah, tujilazimishe na ibada kubwa nzito ya ukweli kutoka ndani ya nyoyo zetu na hili wameshindwa mahizbi fahum kadhabun afakun maa rabbihim wa nabiihim nabiyihim maa ikhwanihim wa maa alulama kadhabun ni waongo na wanajua kwamba dini walionayo wanajua kwamba manhaji walionayo wengi wao wanajua kwamba ni waongo wanakwenda vile kwa sababu ya kufuata matamanio nafsi zao ahlul bid'ah wal ahwa kwa ujumla wao sikwambia al alfajara fahum kadhabun mwanzo wanaingia dukhulan awwaliya almuhimu ndugu zangu waja wa Allah subhanahu wa ta'ala naihusia nafsi yangu kadhalika nazihusia nafsi zenu juu ya jambo la ukweli na hili linatuhusu waislamu kwa ujumla na masalafi bil khusus kwa lazima kwa sifa ya kipekee masalafi kuanzia wanafunzi sisi tunaotafuta ilmu kadhalika watu awam kadhalika maduat kwa ujumla tunalazimishwa jambo la ukweli na kila muislamu aweke mbele yake anapotafuta lolote katika dini yake ukweli mimi katika hili nikusudia nisome hadithi mbili tu za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadithi ya kwanza iko katika Sahihain, inatoka kwa Talha ibn Ubaidillah qal jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam min ahli Najd. Na hadithi pengine inasomwa sana na tunaisoma sana au kuisikia sana. Anasema Talha ibn Ubaidillah alikuja mtu mmoja kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kutoka katika watu wa Najdi mpaka kwa mtume sallallahu Madina. Alipokuja mtu huyu, tukawa nasmau sautahu, tunasikia sauti yake, wala anafqahu ma yaqul, hatujui anachokisema maneno yake kutokana na kule alikotoka shamba na lugha yake baadhi ya maneno sasa tuelewe tunaona anamsemesha mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam hatta dana min rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mpaka akamsogelea mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alipomsogelea mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa idha huwa yasalu anil islam akawa anaulizia kuhusiana na uislamu ya rasul akhbirni an alislam anataka kujua uislamu ni nini faqala rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akamwelekeza uislamu akamwambia khamsu salawatin fil yawmi wal layla ni swala tano mchana na usiku uislamu ni kuziswali swala tano mchana na usiku faqala hal alayya ghayruhunna je kuna juu yangu ukiacha hizo swala tano yani nikiswali swala tano nimemaliza uislamu qala la akasema hakuna zaidi juu ya hilo illa an tatatawwa labda uswali swala za sunna hakuna swala nyingine labda uamue kuswali sunna ni khairi kwako na ina faida lakini kwa swala imetosha akasema wasiyamu shahri ramadan kisha funga mwezi wa ramadan faqala hal alayya ghayruhu je kuna juu yangu zaidi ya huo mwezi wa Ramadhan siku 29 au 30 faqala la akasema la illa an tatatawwa labda usumu kufunga somo za sunna wa dhakara lahu rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam zaka akamtajia pia zaka akauliza hivyo hivyo hal alayya ghayruha je kuna zaidi juu yangu zaidi ya hiyo zaka qala la illa an tatatawwa labda utoe sadaka zaidi ya hapo qala fa adbara ar-rajulu wa huwa yaqul Talha ibn Ubaidillah akasema akageuka mtu ili hali anasema wallahi la azidu ala hadha wala ankusu minhu na hapa kwa Allah haya aliyolitajia mtume sallallahu alayhi wasallam sizidishi chochote wala sipunguzi haya yanitajia sizidishi wala sipunguzi maadamu nimeuliza je kuna zaidi juu yangu la lazima akasema la labda sunna na mfano wake hapa sizidishi wallahi faqala rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam shahidu mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akatamka maneno haya akasema aflaha in sadaqa, amefaulu ikiwa atakuwa ni mkweli. Akafungamanisha jambo la kufaulu kwa huyu mja na jambo la ukweli katika haya aliyosema, akiyasimamia haya tu, usione ni machache, lakini akiwa ni mkweli ndani ya moyo wake amefaulu. Hadithi ya kwanza hiyo. Hadithi ya pili pia iko katika sahihi Muslim, ni hadithi ya Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala nuhina an nas'ala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam an shay tulizuiwa sisi kumuuliza mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam juu ya baadhi ya mambo na hasa kukithirisha kuuliza uliza walikuwa wafanyi hivyo wanauliza penye haja maalum na wakati mwingine wanaona haya kwa sababu maalum kama zilivyokuja baadhi ya riwaya zinazoeleza hilo akasema fakana yujibuna ayyaji arrajulu min ahli albadiya alaqil ikawa inatufurahisha sisi tunatamani aje mtu kutoka vijijini huko aje kwa mtume sallallahu alaihi wasallam mwenye akili fayasaluhu wa nahnu nasma'u aulize na sisi tusikilize tusiulize sisi tukawa tunapenda hivyo hapa wanachoona nataja faida ukisoma hizo ahadith na shuruhati za ahlul anataja faida nyingi sana miongoni mwa faida ni mwanafunzi kupenda kuwa msikivu zaidi kuliko kuwa mwongeaji wahakadha almuhim siwezi kufanya sharhi ya hadithi kwa sababu ya muda tuliopewa na pia muda ulivyo na ratiba. Tukawa tunatamani aje mtu kutoka Badia mwenye akili aulize, alafu sisi tusikilize tufaidi. Fajaa rajulun min ahli al-Badia, ghafla siku moja alikuja mtu katika watu wa Badia, katoka shamba huko kaja. Faqala ya Muhammad, akasema ewe Muhammad atana rasuluk ametuijia sisi mjumbe wako kuna mtu katika wanafunzi wako kuna mtu kutoka kwako amekuja kijijini kwetu faza amalana annaka tazumu anna allah arsalaka akadai kwetu sisi kwamba wewe unadai ya kwamba allah amekutuma na hii ni bedui ndio maana akamwita ya muhammad wa hakadha na hajathibitisha hili ambalo anataka kulijua, ndio maana akasema unadai faida nyingi. Almuhimu anadai kwetu sisi kwamba wewe unadai kwamba Allah amekutuma. Qal, akasema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, sadaqa, amesema kweli huyo mtu. Qal, akasema huyo bwana, faman khalaqa as-samaa, ni nani aliyezumba mbingu nataka kuthibitisha kweli wewe unamjua Allah aliyekutuma qala Allah akasema ni Allah qala faman khalaqa al-ardha akasema ni nani aliyeziumba ardhi qala akasema Allah ni Allah qala faman nasaba hadhihi al-jibal ni nani aliyesimika hii milima waja'ala fiha ma ja'ala akaweka aliyoyaweka qala akasema mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam Allah ni Allah qala fa billadhi khalaqa as-samaa wa khalaqa al-ardha wa nasaba hadhihi al-jibal ushahidi unaanzia hapa tulichokusudia ndani ya hadithi yetu na hapa kwa Allah aliyeziumba hizo mbingu uliyothibitisha kwamba ni Allah kadhalika aliyeziumba hizo ardhi ambayo ameniambia kwamba ni Allah aliyosimika hiyo milima ambayo ni Allah na hapa kwa Allah na kuuliza Allahu arsalak je Allah amekutuma kweli na hapa kwa Allah aliyeziumba mbingu na ardhi aliyeiumba hii milima aliyesimika hii milima je ni kweli wewe Muhammad Allahu arsalak je Allah amekutuma kweli qala naam akasema ndiyo amenituma Allah qal zaama rasuluka anna alaina khamsu salawatin na amedai mtu anna alaina khamsa salawatin na amedai mtume mjumbe wako kwamba kuna juu yetu khamsa salawatin swala tano tunatakiwa kuziswali fi yaumina wa laylatina mchana na usiku qala sadaqa akasema amesema kweli qala fabilladhi arsalak fabilladhi arsalak na hapo kwa yule aliyekutuma wewe Allahu amaraka bihadha Allah ndiye aliyekuamrisha hili kwamba tunaamrishwa sisi swala tano? Allah ndiye aliyekutuma hilo? Qala naam, akasema ndiyo. Qala wa za'ama rasuluka anna alaina zakata fi amwalina, amedai mjumbe wako kwamba tunalazimika juu yetu zaka kutoa katika mali zetu. Qala sadaqa, akasema amesema kweli. Qala fabilladhi arsalat na hapo kwa Allah aliyekutuma Allahu amaraka bihadha je Allah amekuamrisha hilo la zaka qala naam akasema ndiyo qala wazama rasuluka anna alaina sawma shahri ramadan fi sanatina amedai mjumbe wako kwamba tunalazimika juu yetu kufunga mwezi wa Ramadhan katika kila mwaka wetu qala sadaqa akasema ndiyo qala fabilladhi arsalaka Allahu amaraka bihadha je Allah amekutuma kwa hili amekuamrisha hili? Allahu amaraka bihadha? Qala naam, akasema ndiyo. Qala wazama rasuluka anna alaina hajja albayt man istataa ilayhi sabila. Qala sadaq. Qala thumma walla, kisha kageuka huyo mtu. Qala walladhi ba'athaka bilhaqi, na hapo kwa yule aliyekutuma kwa haki la azidu alayhinna wala anqusu minhunna, sizidishi juu ya hili na wala sipunguzi chochote. فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم لئن صدق لا يدخلن الجنه akiwa ni mkweli mtu huyu ataingia peponi ikiwa atakuwa ni mkweli akayafanya haya ataingia peponi ndugu zangu waja wa Allah hadithi zote mbili zimefungia matendo yetu ibada zetu zinaingia za nje na za ndani juu ya jambo la ukweli kutoka ndani ya nyoyo zetu ndani ya nyoyo zetu يقول الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى ثم maelezo kidogo ya hadithi hizi anasema hadhani sailani aqilani an'ama Allahu alayhima bi ni'mati al-aqli wal fitna hawa waulizaji wawili Allah ameneemesha juu yao neema ya akili na uerevu wa husna sual na uzuri wa kuuliza wala siyama al-akhir zaidi zaidi huyu wa mwisho minhuma katika hao wakad qila na kumesemwa innahu limam ibn thalaba alhudhali kwamba huyu mtu wa pili ni dhimam ibn thalaba alhudhali akasema fal awwal minhuma mtu wa mwanzo kati ya hawa saala rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam an sharai alislami amemuuliza mtume sallallahu alaihi wasallam juu ya sheria za Uislamu faajabahu rasulu bima faradahu akamjibu mtume sallallahu alaihi wasallam kwa yale aliyofaradhisha aliyofaradhisha nani faradahu Allah azza wa jalla aliyofaradhisha Allah subhanahu wa ta'ala ala al juu ya waja min arkani hadha ad-din ba'da ash-shahadatayn nguzo za hii dini au zikiwemo nguzo za hii dini baada ya shahada mbili lianna saila fima yabdu kana musliman, kwa sababu muulizaji, jambo la wazi linalodhihirisha au linalodhihirika kwetu ni kwamba alikuwa ni Muislamu. ajabahu, yani baada ya shahada mbili. Kwa hiyo anauliza inaweza kufuatia baada ya shahada mbili, alikuwa Muislamu. ajabahu bi anna alislama hadhihi almaktubat, akamjibu ya kwamba Uislamu ni hizi swala za farad haya matendo ya lazima, wasail yuqirru bidhalika wa yaltazimuhu anakiri hilo na analazimiana nalo huyu muulizaji li'annahu yuridu an ya'lama hal hunaka shay'un yajibu alayhi kwa sababu anataka kujua je kuna kitu ambacho kiko wajibu juu yake zaidun amma dhakarahu kinachozidi juu ya yale ambayo ameyataja min hadhihi larkani katika hizi nguzo au zaidi ya hizi nguzo والرسول صلى الله عليه واله وسلم يقول لا الا ان تتطوع انا mkatalia hakuna zaidi labda sunna falamma farraqa lahu rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam alipomtofautishia mtume sallallahu alayhi wasallam baina alwajibat wa tatawuat aqsama billahi annahu la yazidu ala tilka alwajibat wala yankusu minhun akaapa kwa Allah kwamba hatapunguza wala hazidishi hazidishi wala hapunguzi katika hizo faajabahu rasulullah sallallahu alayhi wasallam mubashiran lahu وللأمة بالجزاء العظيم لمن يقوم بهذه الواجبات حق القيام فقال أفلح إن صدق Mtume sallallahu alaihi wasallam akamjibu akiwa anambashiria yeye na umma kwa ujumla malipo yaliyokuwa makubwa ya kwamba yeyote atakayesimamia haya mambo ya wajib ukweli wa kuyasimamia atafaulu ikiwa akiwa ni mkweli hey, tabaka fi'luhu qawlahu matendo yake yakiwafikiana na vitendo vyake huyo ni muulizaji wa kwanza amma sailu thani fakana sualuhu a'maq swali lake lilikuwa limekwenda ndani zaidi swali lake lilikuwa ni deep zaidi wa abad limekwenda mbali zaidi kuliko yule wa mwanzo qala sahibu tahrir wa huwa Muhammad bin Ismail al-Asfahani salafi wakati anasherehesha hadithi hii hadha min husni suali hadha ar wa tarbiyatihi hii ni katika uulizaji mzuri wa huyu mtu na malezi yake ya sawa kadhalika huyu uulizaji huyu ameuliza hali yuko katika njia sawa na amepangilia vizuri swali lake moja baada ya lingine فإنه سأله أولا متأكدا من صدق الرسول صلى الله عليه وسلم ameuliza mwanzo akiwa anatilia mkazo katika ukweli wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alladhi arsalahu Allah au, au alladhi arsalahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam akitilia ukweli au min sidqi rasuli alladhi arsalahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam akitafuta ukweli wa yule mjumbe aliyemtuma mtume sallallahu alaihi wasallam tunaelewana ikhwata lidawatihim ila alislam awalinganie katika uislamu yule mjumbe aliyetumwa na mtume sallallahu alaihi wasallam hal huwa sadiqun annaka mursalun min Allah faqala rasulullah sallam sadaqa paka mwisho wa hadithi ndugu zangu katika imani hadithi ina faida nyingi sana wanazitaja ahlul ilmi nyingi sana mimi napenda nimalizie hivi maneno ya ahlul ilmi ni mengi katika hadithi hii miongoni mwa maana au miongoni mwa faida wanazitaja ahlul ilmi ni kwamba Muislamu anatakiwa kuwa ni mkweli mwenyewe kwa nafsi yake kama akana hadha mursalu kama alivyokuwa huyu mjumbe aliyasema yale ya kweli aliyofikisha na akaja kuthibitisha mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kweli sadaqa dhalika almursal wa dhalika arrajul amesema kweli huyo mjumbe nimemtuma hivyo na huo ndio ukweli kwao tunatakiwa sisi waislamu kuwa ni wakweli ndani ya nafsi zetu wanafunzi walimu maduat kwa ujumla tunatakiwa kuwa ni wakweli kwa kile tunachokitoa iwe tuna uhakika kwamba ni kweli akiteleza mtu ni katika yale yaliyoko nje ya elimu yake lakini akiwa ni mkweli na amekusudia ukweli hilo la kwanza lakini la pili miongoni mwa faida wanazotaja ahlulilmi ni wajib na ni haki kwa talibul ilmi ayastathbuta mimma yasmau, atafute uthibiti wa kila anachokisikia. Je, ni kweli au si kweli? Amuulize yule anayemuuliza au anayemfikishia, je, hili ni kweli au si kweli? kama kana hadha sail alladhi yasalu rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, anatafuta uthibiti kwa mtume sallam. Je, ni kweli? Ndugu zangu waja wa Allah, malezi ambayo wamelelewa Waislamu wengi na hasa makundi mengi sana yaliyoko nje ya dawa ya salafia, japokuwa wakati mwingine haya malezi yanaweza kuwakuta hata walio ndani ya dawa, hata wanaojinasibu na sunna ndio maana ahlulilmu wanaandika maneno haya na wanakemea tabia hizi yatakikana kwa mwanafunzi atafute uthibiti wa kila anachokisikia hata kwa mwalimu wake au shekhe wake ikiwa sahaba anathubutu kumuuliza mtume wa sallam je ni kweli tena anaapa kwa Allah na kwa yule aliyeumba mbingu na ardhi je hili ni kweli Washindwaje kuniuliza mimi ndugu yako, mwanafunzi mwenzio? Washindwaje kumuuliza mwalimu wako, shekhe wako, dai katika kituo chako au kingine, ya kwamba je, hili ni kweli au si kweli? Hiyo tarbia, hayo malezi si malezi ya kisalafi. Malezi ya kisalafi ni kwamba talibul ilmi ana haki ya kutafuta ushahidi na kuthibitisha juu ya ukweli kabla hajafuata na wala asiwe kama anavyosema Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala tabia zile za masufi anapokuwa sufi ambaye ni muridi mbele ya walii wake kalmayiti baina yadai almughassil kama maiti mbele ya mikono ya mwoshaji ajitetei ukikosea ukatanguliza kuosha miguu fatishe uso sawa maiti hasemi wala kuambi umekosea hatakiwi talibul ilmi hasa katika manhaj salaf akawa kama maiti mbele ya mwoshaji hatakiwi kuwa hivyo anatakiwa aulize ahoji afuate kwa dalili kwa sababu amekaa darasani ili asome ikiwa swahaba na kibutu kumwambia mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kuona swala kama kuna tofauti ambaye ya rasulullah ana sita am salah Je, umesahau au imefupishwa swala? rakati za swali mbona sizo? Ikiwa sahaba anathubutu kumuuliza Mtume sallam, raka hizi ni kweli umesahau au zimepunguzwa? Wao unashindwaje kumuuliza binadamu asiyekuwa mtume? Unashindwaje kumuuliza mwalimu wako au shekhe wako au dai katika masala yanayokutatiza? Masufi dini yao imekwenda ime, ime, ime, ime kombo na tangi kwa sababu ya kutokuwa na hii manhaji ya kufuatilia na kuhoji na kusoma. Japokuwa mwanafunzi anakuwa na adabu, kuna adabu za kuuliza, tuseme aulize ovyo ovyo, la kama tunavyojifunza hizi adabu na hizi taratibu za kuuliza, lakini anatakiwa aulize na afate jambo kwa ilmu, wa hakadha vivyo hivyo kwa yule ambaye ni dai au ana manzila au ni shekhe yeyote, anatakiwa afahamu kwamba yeye ni bashar na wala hatakiwi kuwa kaidi kwa yule aliyemuuliza wao aliuliza kama nani haya yapo katika saha au katika baadhi ya majalla yapo utaona watu wanaandika wana hivi na hivi mtu hataki kuhojiwa wala kufanya kadha haiwezekani haya wanayo baadhi ya mapote ambayo si, ma, si, si, si manhaji ahlus sunna wal jamaa japokuwa pia baadhi ya masalafi anaweza kuwa ni hadithu ahadin bisalafia akaathirika na manhaji hiyo si sawa kwa ndugu zangu talibul ilmi kadhalika da'iyan ila Allah anatakiwa ni mkweli na anapotafutwa ukweli juu ya jambo athibitisha juu ya ukweli wa kila ambacho anakisimamia katika manhaji yake kadhalika katika dawa ndugu zangu waja wa Allah subhanahu wa ta'ala hili haliwezekani mpaka sote tufahamu ya kwamba nafasi yetu mbele ya Allah ni waja ambao tunatakiwa kumwabudu Allah na kutubia kwa Allah يا ayuha الذين amanu توبوا ila الله توبة نصوحا الشيخ الربيع حفظه الله تعالى anasema ana malezo marefu katika aya hii hakuna yoyote ambayo yuko nje ya tauba kwa urefu na elimu na manzila hakuna yote ambayo yuko nje ya jambo hili yeyote akatoa mfano ikiwa manabii siku ya kiyama wanapofuatwa kwa ajili ya kuomba shafaa watu wao wanawafuata wawafanyie shafaa anafuata baba yetu Adam alayhi salam analeta udhuru kwa sababu ya dhambi aliyoifanya waqad taba minhu ashatubia ashatubia katika hiyo dhambi na Allah amemkubalia tauba na maneno ndani ya Qur'ani yamo katika suratul Baqara na sura nyinginezo bado nabii wa Allah siku ya kiyama ana haya mbele ya Allah anahofia mbele ya Allah hana ujasiri mbele ya Allah wa kwenda kufanya shafaa ni nani yuko juu ya nabii huyu au mwinginewe ana ujasiri wa kutarejea kwa Allah na akawa anajiona kwamba yeye ndo yeye hakuna hata mmoja abadal abidin muda wa kudumu mbingu na ardhi hayupo kadhalika atafuatwa Ibrahim alayhi salam hadithi inafahamika hadithi ndefu ya shafaa kadhalika atafuatwa nabii Musa alayhi salam na wengine katika manabii kwa kuhisi kwamba aliteleza japo si dhambi kwa aini yake lakini watakuwa wote wanaona haya mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni nani zaidi ya hao ambaye anaona yuko nje hakosei harejei hatubii harekebishwi na mfano wake masufi mahizbi makhawarij mapote yote kwa ujumla wameshindwa dini kwa sababu ya ukaidi pamoja na kusomewa aya na ahadithu rasul na aqwalu salaf wao wanafanya inadi kwa sababu ya kutorejea kwa Allah au kwa kuhisi kwamba wao watakosolewa ni kina nani na wapo baadhi ya watu wanashindwa manhaj kwa kuwa vigogo wao katika usufi katika uhizbi katika kadha wamesemwa wapo wanashindwa dawa jambo hili si jambo la sawa anaweza akasimama shekhe daian na pengine manzila yake elimu ni ndogo lakini akasema qala Allahu qala rasul akiwa ni mkweli hata akimrekebisha huyo hizba ambalo ni gwiji kwako kwa hoja hujaji na barahin na dalili za sawa ni juu yako kurejea katika hii haki ni juu yako ahlulilmu wataja baadhi ya mifano mfano ikiwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alikosolewa tena hadharani mfano wako tunafahamu ule mgao ah, baada naam yasalunaka anil anfal acha hiyo tunafahamu ile hukumu juu ya wale asra wale mateka waliokamatwa baada ya ghazwatu badri mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akiwa anawataka ushauri maswahaba awafanyeje wale mateka Abu Bakar radhiyallahu anhu akamwambia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mimi naona uache tustafidi katika mali zao, silaha zao, nguvu yao, waache hawa wawe chini ya Uislamu. Akatakwa rai Umar ibn al-Khattab akasema, lau ni rai yangu mimi nashauri natoa rai hawa katu shingo zao. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akaenda na rai ya Abu Bakari Siddiq radhiyallahu anhu siku ikapita ilivyokuwa baada yake akaja Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu akamkuta Mtume sallam yuko na Abu Bakari yabukian wanalia Mtume sallallahu alayhi wasallam yuko na Abu Bakari wanalia Umar anawauliza ni kitu gani kinawaliza e mjumbe wa Allah na Abu Bakari Siddiq Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema abiki bima urida alayya au bima urida ala qaumik innahu qad urida alayya adhabuhum duna hadhihi shajara nalia kwa hukumu iliyoteremka kwa watu wako nalia kwa sababu ya hukumu iliyoteremka kwa watu wako imeteremka kwangu mimi hukumu yao wauawe chini ya huo mti ambayo ilikuwa ni rai ya Umar ibn khattab kisha Allah subhanahu wa ta'ala akaziteremsha hizi aya ma kana linabiyin an yakuna lahu asra hatta yudkhina fil ardh haikuwa nabii awe na mateka aweze kumiliki mateka mpaka apate nguvu na ushindi katika ardhi Allah akasema turiduna arala dunia wallahu yuridu al ninyi mnataka thamani za dunia eti wakupeni mali silaha nguvu zile ngawira mwataka mali hizo za dunia wallahu yuridu alakhirah na Allah anaitaka akhira sio hivyo duniani laula kitabu min Allah sabaqa lamassakum fima akhadtum adhabun adhim Allah akasema lau si kitabu lau si hukumu kutoka kwa Allah iliyotangulia ya kwamba mtume haadhibiwi pamoja na waumini lau si hukumu iliyotangulia kutoka kwa Allah lamasakum fima akhadhtum adhabun adhim, mngepatwa adhabu kali kwa sababu ya hukumu, kwa sababu ya maslaki mliokuwa mmepita, mngeadhibiwa. Maneno haya ni juu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Wao unawezaje kushindwa dawa eti kwa sababu kakosolewa shekhe wako? Ni nani wewe? Manant hawa maswahaba wote si wangeacha Uislamu, dini gani mtume anakosolewa mbele yetu? Na aya zinasoma ila kiyami saa kwamba alikosolewa, alikosolewa. Si wangeacha Uislamu zama hizo? Wewe unaachaje dawa? Unayumbaje? unakuaje mkali? Unashindaje dawa ya salafia? Kwa sababu kuna mtu karekebishwa, na pengine kurekebishwa huko kumekuwa hadharani. masufu ameshindwa dawa hii kwa sababu hizo mahizbu wameshindwa dawa hii kwa sababu hizo na hii si haki wallahi si haki hii ni tarbia bali Sheikh Rabi hafidhahu Allah Ta'ala alivyosoma aya hii akasema aya hii Allah Subhanahu wa Ta'ala ameiteremsha na hakushindwa kumkosoa kwa siri siri kwamba hukumu ni kadha nenda karekebishe ameiteremsha hadharani na iendelee kusomwa kwa sababu ni tarbia wanalelewa malezi mazuri maswahaba na wenye kufuatia baada yao wapate malezi hayo ya kwamba watu wanaweza kukosolewa na kurekebishwa lillahi wa fi haqqi llahi jalla wa ala kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala ndugu zangu waja wa Allah huu ni mlango unahitajia ukweli mtu ambaye si mkweli hawezi kuthubutu katika hilo bali atayumba katika dini yake atayumba katika da'wa yake kwa tusimame imara katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala tukimwomba Allah subhanahu wa ta'ala atuhifadhi katika hili tukimwomba Allah subhanahu wa ta'ala tuthibitishe katika haki ambayo ni manhaju salaf haina badali kwa namna yoyote manhaji hii haina badali ndugu zangu waja wa Allah mlango huu wa watu kusimama katika ukweli mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni mlango mpana na watu kukubali kunyenyekea katika sheria ya Allah kwa sababu ya ukweli uliomo ndani ya nafsi zao jambo hili pia ni jambo adimu na ni jambo gumu lakini jepesi kwa yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala atakuwa amemfanyia wepesi. Na wengi jambo hili linawashinda, na wengi jambo hili natushinda kwa sababu ya kufuata matamanio nafsi zetu, kadhalika kwa sababu ya kufuata yale mafungamano, kadhalika kwa sababu ya kufuata ule urafiki au zile nasaba. Watu wanaiacha haki kwa namna yoyote, ili hali wanaiona kwamba hii ni haki iliyodhihiri kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu, bila kurefusha kalima hii kadhalika mchango huu katika hii nadwa namwomba Allah subhanahu wa ta'ala anihifadhi anithibitishe mimi pamoja na ninyi na tuongoze katika haki mpaka tukutane naye Allah subhanahu wa ta'ala na azibe yale mapungufu yetu na yale madhaifu yetu tulionayo na yeye Allah subhanahu wa ta'ala hilo analiweza, liko ndani ya uwezo wake, na Allah subhanahu wa ta'ala ni mpenzi wa kuwahurumia waja wake na kuwaongoza na kuwasamehe. Wallahu ta'ala ala wa a'lam wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fi jami' subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka